kiel publiko influas chimpanzoin. Publiko povas influi el PASCHON. Ču al bono, ču al malbono, ne nur ce homoi. Chimpanzoi, la nova studajo, solvas malfacilain taskoin pli bone, se ili havas multain spectantoin. Ce simplai taskoi estas inverse. Por plei multai homoi, la rigardo de exterre estas extreme grava. La nura ce esto de aliai personoi povas influi la conduton. Ien ca ien, ec suficias, se oni sentas sin observata. Ancau la productivo povas shangigi sub la pli mal pli criticemai rigardoi de aliai homoi ce quelcae homoi la productivo suferas. Ce aliai homoi la productivo atingas maximumon. Precipe malfacilae tascoi por multae homoi farigas ancorau pli malfacilae sub observado. Tiu public effecto estas considerata kiel type homa chariala reputatio en homai socio eludas apartan rolon. Che la rigardo de extere estas grava anca por quelcae bestoi, tion supposigas studajo pri chimpanzoi. Shaine tiui primatoi, kiui vivas en hierarchiae structuroi, estas similae al ni homoi, ancau en tiu aspecto kiel scribas la teamo de la Kyoto Universitato, estas conate che quelcae simiae spezioi condutas alie en la zoologia giardeno antau publico. Gis ciu grado tio validas ancao por cimpanzoi, tio estis gis nun mal clara, scribas la scienzistoi en la laborajo, kiu aperis en faca magazino. En la japana esplor centro estis plenumatai multai experimentoi cun cimpanzoi. Cetio la esploristoi povis ciam de nove observi ciel ofte la bestoi interagas cun la prisorgantoi, cae ciel ili foie ec giuis ties ceston. Tio instigis la teamon alla ideo analisi Ciù la homai spectantoi efficas ancau alla produttivo della bestoi. Ciù gi exemple pribonigias per tio, au ciù gi tendenze suferas. Por la studajo estis priuge analizitai miloi da registragioi de experimentoi el ses jaroi. Ce la testoi, la cimpanzoi devis solvi varie malfacilain tascoin. Exemple, ordigi nombroin en altigianta sinsequo. Ciel la analisoi resultigis, la bestoi estis plei bonae la solvado de tascoi, se ili havis multain conatain spectantoin. La productivo crescis laula nombro de la observantoi. Ce la plei simplai tascoi estis precise inverse. Ju pli da homoi rigardis alla cimpanzoi dum la experimentoi, des pli mal bonai estis la resultoi de la cimpanzoi. Cial la spectantoi tiel malsame efficas alla productivo, tio estas laula esploristoi netute clara. Povus esti, che la malfacila e tasco e causa splida premo kai che la pesto e sta spli produttiva e sub stresso e ble la solvado de malfacila e tasco e sta sentata de la cimpanzo chi el pli profitiga la clarigo po bustamen trovigi same bone en la concentrigio de la bestoi. Ce c'è tre simple tasco ili eble pli facile mal concentrigas. Ciu case, la experimentoi clare montras, che por la cimpanzoi, simile kiel por la homoi, ne estas egale, ciu iu rigardas al ili, au ciu ne. Tio supposigas, che tiu conduto estas el evoluzia vido pli agia ol homai socioi scribas la esploristoi. Ciu ancau sovage vivantai simioi condutas tiel, tio estas tamen ancorau esplorinda. Char la cimpanzoi en la esplor stazio ja vivas en tre aparta situazio, en malvasta contacto cun iliai conatai homoi.